Іван лобик вілюга шура з работы ён адпрасіўся хаваюцца ў старога бондара дедава сядзіба за чыгункай воддаля шляху паміж мястэчкам і вёскай кавенькі чатыры вялізныя дубы стаяць на гэтай сядзібе выдзяляючы яе як востраў сярод жытнёвага поля дзе ваяваў і ў імперыялістычную вайну і ў грамадзянскую. На вайне ў яго чацвёра дарослых сыноў, з якіх адзін камбрыг. Але стары не страціў жвавасці, рухавасці, Цяпер ходзіць у разведку мястэчка. Хлопцам прыйшлося расказаць дзеду свае тайны. У вілюгі на другі дзень пасля арышту Сергею быў вобыск. Трэслі ў хаце ў хляве. Ні ў шуры, ні ў лобіка вобыскаў не было. Такія звесткі прынёс дзед. Лобік кіпяціцца, абвінавачваючы вілюгу. Ясна! Баснёк выдаў, гаварылі ж вам, папярэджвалі, не звязвайцеся. Што вы пра яго ведалі? Стэрший лейтенант, адысіт, Вось табе адэсіт. Цяпер лобік асцярожны. Да дзеда перабраўся ў той жа вечар, калі падклалі міну. Разбіты тры вагоны пашкоджан паравоз забіта некалькі немцаў. Вілюга не тоіць разгубленасць. У ну, дадатак да таго, што яго шукаюць немцы, яму і павестка ў Германію. Людскімі жыццямі ў гэтыя дні распараджаюцца дзве ўстановы, якія проста не ўзгаднілі паміж сабой сваёй дзейнасці. Жандармерыя хоча вілюгу арыштаваць, цывільная ўлада паслаць у Германію. Хлопцы сядзяць у хляве на вышках, паўзмрок душна. Прашчылі на ў сцяне прабіваецца сонечны прамень але ўражанне такое, што на дварэ ноч. На шляху ён не так далёка ад дзедавай сядзібы крыкі лямонт. Дзяўчаты хлопцаў з вёсак вязуць на станцыю для адпраўкі ў Геррманію. Там эшалон сарака вагонаў. На першы погляд ясна, што рабіць. Меце ў тайнік ведаюць, Там урэзак вінтоўка дамоўлена звесны зброю забірае той, каму ў мястэчку аставацца болей нельга. Але нельга ісці ў лес. Нічога не ведаючы пра лёс Сергея міці, замікол спакойныя. Ужо з месяц ён не ў мястэчку, а ў ахове, шпаларэзнага завода, які немцы наладзілі на месцы былой пільні непоалёк ад вёскі грамы, дзе некалі мікола настаўнічаў. Нядаўна быў, прынёс навіны. Пра знаёмую настаўніцу звязаўся з дэсантнікамі. Перадалі міну, якую трэба падкласці пад лакамабіль. Мінафабрычная з гадзіннікавым механізмам. У поўдзень вілюга саскаквае з вышак. Схаджу у разведку, пранюхаю, што дома. Схопяць, пабярэджвае лобік, пачакай, пашлём деда. Я жытам агародамі, праз гадзіну буду тут. Мінула гадзіна, две, три, Вілюгі няма канчаецца ўсялякае цярпенне. Я пайду падхопліваецца шура. Гэтак здохнуць можна. Лобік устае са свайго логавішча і я з табой. Ідуць сцежкай праз жытнёвае поле ўжо вечарэя. Насустрач жанчына ў чырвонай паркалёвай хустцы, скочылі ў жыта стаіліся. Трэба яшчэ перайсці асушанае балота траву на ім покасіліся там прыбітая дажджом копы за балотам агароды густы кіяшнік бульба пачакай мяне тут просіць шура адводзячы позірку бок не абавязкова абодвум лезці ў петлю ты на большым подазрэнні ў цябе збіраліся лобик астаўся шура пайшоў по балоце ідзе не згінаючыся хавацца некуды Пераскочыў калектор, агародам разорай падабраўся да плятня, за якім шырокі вілюгаў двор на двары ціха. Ніякіх слядоў пагрому стаіўся чакае, рыпнуўшы дзвярамі сенечак выйшла вілюгава маці тётка. Не вылазячы з засады паклікаў шура. Падыдзіце сюды. Жанчына ўздрыгнула, памкнулася было шуснуть назад у сенечки але відаць пазнаўшы шура ў голас спытнілася не бойцеся тётка заве шура сюды подыдзіце подышла всплясснула руками это ты шурка поша божа что робіцца туляецеся бадзяецеся як злодзеі дзе базыль тётка Дзе ж ён можа быць, дзеткі? Пайшоў на станцыю у гермадію ехаць. А што ж рабіць? Наш жа, калі ўцячэ ў лес усіх пастраляюць. Крыўда! Горыч! поўняць шуравы грудзі. Базель гучней за ўсіх выхваляўся здаваўся самым смелым, а тут нават ну, не папярэдзіўшы таварышаў, рашыўся сам. Болей шурахавацца не можа. Выскаквае з-за плетня, ідзе праз двор на вуліцу, на вуліцы ціха, падымаючы густы шэры пыл, вяртаецца з поля статак, нехта гакаючы калуном, сяча дровы, ля паварота на станцыі шура спатыкае, грышу цукара. Таго самага, які летась замест прыёмніка пахваліўся пустой коробкай. Цукар ідзе абвешаны слупалазнымі прычындалами, працуе на пошць. Што чуваць? — пытае шура. А што пачуеш? Людзей столькі расстралялі і вунь на станцыі ў Германію забіраюць нашых Добра, што мы з тобой на работу уладкавались. А то поехалі б як меленькія. Станцыя як вялізны цыганскі табар. На запасным пути доўгі эшалон з пульманаўскіх вагонаў. Сядзяць у вагонах или вагонаў тут жа на насыпе гараць кастры, сноў даюць паліцаі, не местачковыя, найбольш незнаёмыя з навакольных вёсак. Разам з сынамі і дочкамі прыехалі маткі, бацькі, праводзяць дзяцей у далёкую страшную дарогу. Бегаюць ля вагонаў старасты са спісамі ў руках, выгукваюць прозвішчамі. Ну, в адным вагоне рыпае гармонік, і даць падпіўшы спяваюць хлопцы, маладыя. Шуравага ўзросту, твары бледныя, змізарнелы, абнімаючы дачку, гучна літае маці. Лямант, плач, крыкі, метусня. Шура хоча пабачыцца з вілюгам. Прайшоўшы два разы ўзбоча шалона, разумею, што не знойдзем. Базыль у шматгалосым тлуме, як іголка ў стозе сена. Відаць нам і сна зашыўся, не вытыркае носа. Ахоплены самотай роспачу пабрыў прэч. На душы пустата. Хлопцаў расстралялі сведруе думка было шасцёра асталося трое ды як далей будзе базыль не здарма уцякае адчувае што нашкодзіў Для паваротнага круга на запасным пуці стаяць здвоеныя паравозы пад парамі. Шура зазірнуў будку пярэдняга нікога, задняга пуста. Тумка нарадзілася імгненна такого выпадку болей не будзе. Калі перакінуць стрэлку ля штабеля шпал, прамая дарога на торфазаводскую ветку, калі я перашыта да палавіны да моста мост узарваны. думка працуе чотка дакладна, калі бег да стрэлкі пераводзіў яе стараючыся не выклікаць нічыйго падазрення, вяртаўся паскораным крокам назад да паравоза, не думаў ні пра лобіка, ні пра сястру, якую не папярэдзіўшы пакідае у галаве адно хутчэй бы ускочыў на па прыступках у будку і рвануў ручку рэверса, націснуў на рэгулятар, Чуў, як дзіка скрыгатнулі рэйкі, балюча стукнуўся спіной пад і патыліцай аб заднюю сетку мулткі. Паравоз месца ўзяў летне на поўны ход. Шалёная. Помслівая радость захліснула грудзі, не помнічы сябе і рвануў гудок. Не чуў ні крыкаў, ні бязладнай страляненны там, ззаду на станцыі.